Azaroa kamala gaur rostirala data hau berri hon albistegia duzue berriozar irratiaren albistea emankezuna. Ze titularrarekin irekiko dugu gaurko albistegia, Xabi. Bai, garazi, PSN-ek estatuari trenbidearen buklea kentzeko aurrekontua eskatu dio. Juan Moskoso, psn diputatuak Espainiako gobernuari eskatu dio PSN-erien enmienda birkontxideratzea eta 2000 amabo esturterako estatuko aurrekontu orokorretan iruñerriko trenbidearen bukleak kentzeko partida egokitzea. Modu honetan, berriozarko maila bereko pasagunea desagarraraziko zen. Emakumen kontrako erasoen aurkako sinemaldia. Gaur arratsaldean ospatuko da zazpigarrenez berdintasunaren aldeko labur metraien ikuskizuna. Jarduera hau azaroak hugita bostaren baitan prestaturiko jardueren artean kokatzen da eta kulturgunean atxaldeko zazpitretan izanen da gaur. Eta bestetik, gazolatxoen astea gaur hasiko da bigarnez. Gazolatxoen astearen bigarren edizioa izango da urtengoa eta esan bezala, gaur hasiko dira taberna berrio zartarrako gazolatxoak sukaldatzen. Aurten parte hartuko duten amabos tabernek, hiru euroren truke gazolatxoa eta ardoa, garagardoa edota tamostoa, eskainiko dute. Bergazkitarrek eh, iganderako txangoa antolatu dute. Eguraldiak uzten badu bergazkitarrak ikande honetan urbasara abiatuko dira udazkenean ohikoak diren basoko gorri horiak argazki batean betikotzeko txango honetan edo zein interesatuk parte hartu dezake beti ere berarekin kamera bat eramaten badu bergazkiren txangoa bi taldetan egingo da lehena guztiko seitarritan abiatuko da urbasara lehen eguzki izpiak probestu asmoz eta bigarrena guztiko 8 tardietan parte hartzaileak udalaren atean elkartu bildu egingo dira dira eta informazio gehiagorako bergazki.net orrialdea edo bergazkiren Facebooka. Eta labarga peñan Euskal Jaia bihar. Berriozarko labarga elkarteak Euskal Jaia antolatu du biharko igunerako Txalapartariak, taloak, joaldunak, dantzariak, sokatiralariak hori sekegunaren osagaiak. Guzti hauek bihar guizeko amaiketatik aurrera labarga elkartearen inguru hurbilean. Coca-Cola tabarea, musika eta umorea igande arratzalderako. Xentimori gabe antzerrikitaldeak Coca-Cola eta barea komedia musikala aurkeztuko du igande honetan. Atxaldeko zazpietan berriozarko entzunaretuan txartelak lau euroren turruke txarteldegian eskuratuko dira. Ikuskizuna hasi baino ordu bat lehenagoxe. Atxaldeko seietan zehazki. Eta sokatilaz diardu zirekiko dugu gaur kirolen atala eta berria ezin obea garazi berrezarko neskak txapelarekin egin ziren ez da? Berriozarko neskak txapelketa ongi hasi eta obeki bukatu zuten Nafarrako sei biderziko sokatira txapelketan horixe zuk diozuna Xabi Berriozarren jokatutako txapelketaren finalean zehazki herriko neskak lehenengo postuarekin egitea lortu zuten txapela bururatuz mila bederatzere hundalaro masigarren urtean jantzi zuten txapela azkenekoz eta asko borrokatu ostean garaile suertatzea lortu dute berriz zorionak neskak eta mutilek aurten ez dute zorte berdinik izan, azkeneko gelditu dira sailkapen orokorrean neskak eta mutilak, mutilak eta neskak urrengo erronka bat dute eskutartean artean Nafarroako sokatira misto txapelketa aurrengo igandean, aldatzeko pilotalekoan eguerdiko amabi terditan ospatuko dela lehen jardunaldia. Eta kirolen atala utzi gabe, e, eh, garazi, jarraian berrezarko futbol elkarteari dagozkion parte den informazioa luzatuko dugu, garazi, kontaigo zu. Bai, erregionaleko mutilak berrio zarren lehiatuko dira aurrera taldearen aurka, larun bat honetan, atxaldeko lauetan, larun batean ere, atxaldeko lauetan, baina kanpoko zelei batean, altxasuko zelaian gazteak altxasunen aurka lehiatuko dira, finaleko emakumeak berriozaren bertan, ardoiren aurka larun batean ere, baina atxaldeko seiak eta laurde denetan. Kadete A taldekoak berriozaren altxasuren aurka larun batean ere, hauek eguerdiko ordu bata larren gutxitan eta larun batean ere eguerdiko amabitan kadete B taldekoek atarrabin atarrabikoen aurka. Horixe futbolari dagozkion partiden informazioa eta jarraian mendialdea kirol elkarteari dagozkion zaskibaloi partiden informazioa losatuko dugu. Mutilien senior taldekoak larraona B taldearen aurka lehiatuko dira larun bat honetan berriozarko polikiroldegian atxaldeko zazpirek eta amarretan nesken senior taldeak taldeak hartuko du asteburu honetan atzeratua ez da beraien partidua Mutilien kadete taldekoak lekarotzen aurreka ingo dute larun batean, goizteko maiketan, Elizondoko polikiroldegian eta nesken kadete taldeak kaligrama ardoiren aurka, larun batean ere, hauek goizeko amar territan berriozarko polikiroldegian. Eguraldiaz mintzatzeko unea du gorain zer dio gaurko iragarpenak, garazi. Zerua odetxu edo oso odetxu egongo dela dio gaurko iragarpenak, zaparra da txikiak botako ditu, egunaren bigarren partean trumoi ekaitzak suertatuz, ego osagaiko aizea ulbizia biliko da, eta temperaturei da okionean, minimoetan aldaketarik ez, eta maksimoak nahikoa edo asko jaitsiko dira. Eta hau izan da guztia gaurko albistegiari da informazio gehiago datu zen orduetan berrio zarri sintonian FMko eun puntu zortzian edo ordu oro interneten euskiplaza.neten. Euskiplaza.neten